Međutim, ta tvrdnja da li je doista istinita? odnosno kako da volimo nekoga ukoliko ga ne poznajemo, ukoliko ga poznajemo malo ili nikako, kako da tvrdimo da volimo Allaha subhanahu wa ta'ala ako ga ne znamo, ako ga ne upoznajemo kroz njegova lijepa imena i uzvišena svojstva zasigurno veličina ljubavi srazmjerna je veličini poznavanja Allaha subhanahu wa ta'ala. Onoliko koliko poznajemo našega gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala, zasigurno toliko njega istinski i volimo. Odgovor ostavimo sebi. Koliko doista volimo Allaha subhanahu wa ta'ala, koliko doista poznajemo Allaha subhanahu wa ta'ala. Veliki islamski učenjak, autoritet Islama, Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala kaže nemoguće je da onaj koji upozna Allaha subhanahu wa ta'ala kroz njegova lijepa imena, uzvišena svojstva, njegova dijela, radnje, postupke, nemoguće je da ga ne zavoli. Dakle, onoliko koliko upoznamo Allaha kroz njegova lijepa imena, uzvišena svojstva, njegova dijela, njegova stvaranja, toliko ga i volimo. Svi želimo do dženneta, je li tako? Svi želimo da uđemo u džennet. O tome maštamo. Tome se nadamo. Priželjkujemo da nam se Allah subhanahu wa ta'ala smiluje, da nam oprosti i da nas uvede u džennet. U džennet. A koliko se borimo, zalažemo da uđemo u džennet na Dunjaluku. Dunjalučki džennet. Jer doista ko ne uđe u džennet na Dunjaluku, taj neće ući ni u džennet na Ahiretu. Zar postoji džennet na Dunjaluku? Postoji. Džennet na Dunjaluku jeste upravo spoznaja Allaha subhanahu wa ta'ala. Iskazivanje istinske ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Okretanje samo njemu i smirivanje uz njega Allaha subhanahu wa ta'ala i nakon toga žudnja za susretom s njim. To je džennet na Dunjaluku. Ko ne uđe u taj džennet, taj neće ući ni u džennet Allaha subhanahu wa ta'ala na ahiretu. Znajmo, dragi moji brate i sestro, musliman i muslimanko. Muslimanu i muslimanko. Znajmo da je spoznaja Allaha subhanahu wa ta'ala početak i kraj svega. Znajmo da sa spoznajom Allaha subhanahu wa ta'ala trebamo odpočeti ovaj svoj svijet i ovaj svoj život na dunjalku i završiti njime. Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kada šalje u Jemen svoga plemenitoga sahaba druga Muaza ibn Džebela radijallahu ta'ala savjetuje ga pa mu kaže ti ćeš doći narodu koji je sljedbenik knjige. Tom narodu je objavljena ranije knjiga. Zato prvo čemu ćeš ih pozivati neka bude da obožavaju Allaha jednog jedinog. Pa ukoliko spoznaju Allaha, onda im naredi, onda im dostavi vijest, obavijesti ih da im je Allah propisao pet namaza u toku dana i noći. Ukoliko spoznaju Allaha, prvo, obavijesti ih da im je Allah naredio pet namaza u toku dana i noći. Zato Allah subhanahu wa ta'ala i kaže – u svojoj plemenitoj knjizi Kur'ani Kerimu u suri Muhammed 19. ajetu فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ Znaj da nema istinskog Boga dostojnog obožavanja osim Allaha. Znaj, saznaj, nauči, upoznaj se s tim da nema istinskog Boga mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim traži oprosta za svoje grijehe. Zato početak i kraj svega jeste sa spoznajom Allaha subhanahu wa ta'ala. Zbog toga Allah dželevala na mnogim mjestima u Kur'anu poziva nas da se upoznamo s njim kroz njegova lijepa imena i uzvišena svojstva. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Baqara وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ I znajte da je Allah doista onaj koji mnogo prašta i onaj koji je blag, koji ne požuruje sa svojom kaznom. Također kaže u suri Al-Baqara وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌ حَمِيدٌ I znajte da je Allah subhanahu wa ta'ala neovisan o bilo kome i on je hvaljeni, hvale dostojan. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Anfal وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ لِقَابِ I znajte, saznajte, upoznajte se da je Allah subhanahu wa ta'ala doista onaj koji strašno kažnjava. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala fa'alamu anna Allahe maulakum ni'mal maula wa ni'mal nasir i saznajte, upoznajte se da je Allah subhanahu wa ta'ala vaš gospodar, divan li on gospodar i divan li on pomagač. I tako na mnogim mjestima va'lemu, va'lemu, va'lemu, saznajte, upoznajte se, naučite da je Allah subhanahu wa ta'ala takav i takav. Zato nastojimo u ovim našim emisijama što je god moguće više da se upoznamo sa Allahovim subhanahu wa ta'ala lijepim imenima i uzvišenim svojstvima kako bismo bolje upoznali našeg gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala. Kako bismo naš život na Dunjaluku proveli u obožavanju Allaha dželavala kroz njegova lijepa imena i uzvišena svojstva. Kako bismo svoj život na Dunjaluku proveli znajući za Allaha subhanahu wa ta'ala i kako bismo na tome skončali ovaj svoj život dunjalučki i nastavili ga sutra na ahiretu u istinskom džennetu kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَ فَدْعُوهُ بِهَا I samo Allahu subhanahu wa ta'ala pripadaju najljepša imena, pa ga dozivajte njima. Allahu subhanahu wa ta'ala lijepa imena i uzvišena svojstva su mnogobrojna. Neka od njih Allah subhanahu wa ta'ala je objavio, spomenuo u svojoj knjizi Kur'an i Kerimu. Neka od njih na jeziku svoga poslanika Muhammeda sallallahu alihi wa ala alihi wa sallam u njegovom sunnetu. A neka od njih Allah subhanahu wa ta'ala je zadržao kod sebe poznata samo njemu. Od tih mnogobrojnih lijepih imena, i uzvišenih svojstava jesu i Allahova subhanahu wa ta'ala lijepa imena El-Vakil i El-Kafil. Od Allahovi subhanahu wa ta'ala mnogobrojnih lijepih imena jesu i imena El-Vakil i El-Kafil. Ova dva Allahova subhanahu wa ta'ala lijepa imena sličnog su značenja, pa ih stoga spominjemo u ovoj emisiji zajedno. Što se tiče Allahovog dželle vala lijepog imena El Vakil, ono se u Kur'anu Kerimu spominje na 14 mjesta. Ovo Allahovo subhanahu wa ta'ala lijepo ime El Vakil spominje se u Kur'anu Kerimu na 14 mjesta. Pa tako kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri El Ahzab وَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا I ti se osloni na Allaha subhanahu wa ta'ala, a dosta ti je Allah kao vekil. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Zumer Allahu khaliku kulli šej wa huwa ala kulli šejin vakil. Allah je stvoritelj svega i on je svima i nad svima vekil. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Ali Imran Allazina qala lahumun nasu inna nasa qad jama'u lakum fahšavhum فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل I onima, kada su im ljudi rekli, drugi se iskupljaju, okupljaju protiv vas, pa ih se bojite, to je njima samo iman povećalo. I oni su rekli, dovoljan je nama Allah i divan li je on vakil. Allahu subhanahu wa ta'ala lijepo ime El-Kefil, spominje se samo jedan put u Kur'an i Kerimu. Za razliku od Allahovog dželjavala lipog imena El Vakil, koji se spominje 14 puta u Kur'an i Kerimu, ovo Allahov subhanahu wa ta'ala lijepo ime, dakle drugo El Kefil, spominje se samo jedan put u Kur'an i Kerimu. I to u suri Nahl 91. ajetu, u kojem kaže Jalla wa'ala وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ وَكِيلًا عَلَيْكُمْ كَفِيلًا I ne kršite zakletve nakon što ste ih čvrsto dali, a Allaha subhanahu wa ta'ala ste kao kefila za to uzeli. Kao jamca, kao garanta sebi uzeli. I ovo ime kefil spominje se također u sunnetu Allahovog poslanika alihi salatu oslam kao ime al-vakil. Spominju se u sunnetu Allahovog poslanika alihi salatu oslam određenim, određenim hadisima. Vakil u arapskom jeziku ima značenje onoga kome se nešto prepušta, predaje, na koga se oslanja, znajući da je on sposoban i da je garant da će uzeti i obaviti ono što mu se daje, ono što mu se prepušta, ono što mu se predaje. Dakle, vakil u arapskom jeziku ima značenje onoga kome se nešto prepušta, predaje, na koga se oslanja u tome, znajući da je on sposoban da to ispuni, da to obavi ono što mu se dalo, ono što mu se prepustilo. Dok kefil ima značenje onoga koji se brine o nečemu. Kefil ima značenje onoga koji se brine o nečemu, vodi brigu, pažnju o nekome ili nečemu. Kao što je došlo u hadisu kod imama Buharije i kod drugih da je Allahov poslanik alaihi salatu uslam rekao Ene wa kafilul yetimi hakeda fil dženne. Ja i skrbnik jetima, onaj koji vodi brigu o jetimu, onaj koji jetimu posvećuje svoju pažnju, ovako ćemo biti u džennetu, jedan pored drugog. Dakle, ene ve kafilul jetim, ja i onaj koji brine se o jetimu. Dakle, kefil u arapskom jeziku ima značenje onoga koji se brine o nečemu, koji posvećuje maksimalnu pažnju nečemu ili nekome. Pa slično ovome značenju u arapskom jeziku imena vekil i kefil došla su i značenja u šerijatu Allahu i subhanahu wa ta'ala lijepih imena el vekil i el kefil. Pa tako, Ibn Đarir al tabari rahimahullahu ta'ala kaže el vekil jeste Allah subhanahu wa ta'ala koji sve stvoreno nadgleda i čuva – sve stvoreno svojom svemoći obskrbljuje i urađuje. El Vakil jeste onaj koji sve stvoreno, on je sve to stvorio, sve stvoreno nadgleda i čuva, brine se o tome, obezbjeđuje im sve ono što je potrebno za njihov život. On svojom svemoći njih obskrbljuje i uređuje njihove živote al Khattabi rahimehullahu ta'ala kaže al Vakil jeste Allah subhanahu wa ta'ala koji se brine o obskrbi svojih robova. Onaj koji im daje što je dobro za njih. Sve ono što je dobro za njih, u čemu je korist za njih, pa zbog toga riječi hasbun Allah wa ni'mal vakil, zbog toga riječi ni'mal vakil imaju značenje divan li je onaj koji se brine o našim potrebama i ispunjava te potrebe nama. Kada se kaže hasbun Allah wa ni'mal vakil, dovoljan je nama Allah i divan je on vakil, to je divan je onaj koji se brine o našim potrebama i ispunjava nama te naše potrebe. Al-Hulaymi rahimehullahu ta'ala kaže el-vakil jeste onaj na koga se oslanja i kome se prepušta znajući da samo njemu pripada stvaranje i odredba u svemu. Da samo Allah subhanahu wa ta'ala stvara i jedini on određuje šta će biti i kako će biti i da niko mimo njega ništa ne posjeduje. El vakil jeste onaj na koga se oslanja, kome se prepušta, znajući da samo on stvara i on određuje i da niko mimo njega to ne posjeduje. Također je rečeno El vakil, jeste Allah subhanahu wa ta'ala koji na najljepši način ispunjava potrebe svojih bogobojaznih robova. On, Allah subhanahu wa ta'ala, ispunjava potrebe svih ljudi. Međutim, svojih bogobojaznih robova ispunjava na najljepši način onih robova koji pribjegavaju njemu, koji se na njega oslanjaju, pa im je on dovoljan i oni zadovoljni su njime i bivaju neovisni od svih drugih mimo njega Allaha subhanahu wa ta'ala. Zađađ, rahimahullahu ta'ala, kaže Allah subhanahu wa ta'ala je vakil svojih robova, to jest on im je dovoljan u svim njihovim potrebama i dijelima koja vode do ispunjavanja tih potreba. Dok za Allaha subhanahu wa ta'ala lijepo ime El-Kefil, Imam Kurtubi, rahimahullahu ta'ala, navodi razna značenja pa kaže el kefil jeste šehid, onaj koji svjedoči, jeste onaj koji čuva i onaj koji garantuje. El kefil jeste onaj koji svjedoči, koji čuva i koji garantuje. Dakle, slična značenja kao i imena vekil. Zbog toga se najčešće zajedno spominju ova dva Allahu subhanahu wa ta'ala lijepa imena. Al-Hulaymi rahimehullahu ta'ala kaže el kafil jeste onaj koji prihvata da udovolji svim potrebama svojih robova. I to Allahovo prihvatanje da udovolji potrebama ljudi nije poput prihvatanja nekog od ljudi da udovolji nečiju potrebu, kaže Al-Hulaymi. Već to Allahu subhanahu wa ta'ala prihvatanje da udovolji našim potrebama ima sljedeće značenje. Kaže, budući da je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio ljude i učinio ih potrebnim, da imaju potrebe za nečim, odredio im je opstanak na dunjaluku samo ukoliko zadovolje te svoje potrebe. Allah subhanahu wa ta'ala nas kao ljude stvorio je potrebnim, i možemo opstati u svome životu samo ukoliko zadovoljimo te svoje potrebe. I on, Allah subhanahu wa ta'ala, nije postavio pregradu između nas i naših potreba. Naprotiv, on, Allah subhanahu wa ta'ala, se obavezao i svoje dobrote da će nam on udovoljiti tim našim potrebama u svim vremenima i svim stanjima. Pa to Allah subhanahu wa ta'ala stalno čini. Kaže Al-Huleymi, jer stvorenje ne može obskrbiti samo sebe. On Allah subhanahu wa ta'ala obskrbljuje sve ljude. On Allah subhanahu wa ta'ala obskrbljuje sve životinje. Allah subhanahu wa ta'ala obskrbljuje plod u majčinom stomaku. Allah subhanahu wa ta'ala obskrbljuje ptice koje odlaze jutrom gladne, a vraćaju se noću site, punih stomaka. On obskrbljuje mrave, insekte, zvijeri u pustinjama na svakom mjestu, u svakom vremenu. Dakle, brate muslimanu, i sestro muslimanko, kada se upoznaš sa Allahim dželavala lijepim imenima El Vekil i El Kefil i kroz njih upoznaš da je Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji je na sebe i svoje dobrote preuzeo obavezu da će se brinuti o svim svojim stvorenjima, na osnovu svoga sveobuhvatnog znanja i na osnovu svoje neizmjerno velike mudrosti. Da će svojim robovima olakšati put do dobra i sačuvati i zla. Da će ih on obskrbljivati, udovoljavati njihovim potrebama i on je garant tome. On garantuje sve to. Zar da ne volimo svoga gospodara? Allaha subhanahu wa ta'ala. Zar da se naša ljubav ne poveća prema Allahu subhanahu wa ta'ala kada znamo da nam Allah dželavala garantuje da će udovoljiti našim potrebama, da će nam dati sve ono što je korisno za nas, sačuvati nas svega onoga što je štetno za nas. Allah subhanahu wa ta'ala iz svoje dobrote te stvara. Želi ti da živiš na ovom dunjalu koji da sutra uđeš u džennet, uživaš. Allah subhanahu wa ta'ala i svoje dobrote te hrani. Allah subhanahu wa ta'ala i svoje dobrote te čuva. Allah subhanahu wa ta'ala i svoje milosti te podučava. Allah subhanahu wa ta'ala i svoje milosti te upućuje na pravi put i učvršćuje te na njemu, čuvate na pravom putu. Allah subhanahu wa ta'ala upućuje te na put koji vodi do dženneta i svoje dobrote i svoje milosti. Zar da ne volimo svoga gospodara, Allaha subhanahu wa ta'ala. Kada znaš da je Allah subhanahu wa ta'ala el vakil, onaj koji na sebe preuzima obavezu da će obezbijediti ljudima, ne samo tebi, već svim ljudima ono što je neophodno za njihov život, ono što je potrebno za njihov život, zar da se ne prepustiš svome gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala? Zar da se ne predaš Allahu subhanahu wa ta'ala? Zar da se istinski ne osloniš na Allaha subhanahu wa ta'ala? Kada znaš da je sve u Allahu subhanahu wa ta'ala rukama, sve u Allahu subhanahu wa ta'ala rukama, da se Allah subhanahu wa ta'ala obavezao da će nas hraniti i ostale blagodati ukazati svima nama, zar da se ne oslonimo istinski na Allaha subhanahu wa ta'ala veliki islamski učenjak Ibn Arabi rahimehullahu ta'ala kaže kada saznaš da je tvoj gospodar bogat, imućan, da je on svemoguć, da su njegove riznice pune, zašto da se ne okreneš onda njemu? Kada znaš da je Allah svemoguć i da je imućan, da su njegove riznice pune i on je svemoguć da svakome može da udijeli svojih neizmjerno velikih riznica, zar da se ne okreneš njemu? ostaviš se dunjaluka, okreniš se njemu, Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala jedini stvara i održava. Allah subhanahu wa ta'ala jedini oživljuje i osmrćuje. U njegovim rukama je sve. Allah subhanahu wa ta'ala je taj koji se jedini, istinski i obožava. Sve što nam treba, znajmo dobro da se nalazi kod Allaha subhanahu wa ta'ala i neka nam to bude dovoljno. I zasigurno, ono što je kod Allaha subhanahu wa ta'ala, to nam je dovoljno. Dakle, ono sve što nama treba u životu na ovome svijetu nalazi se kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato to stalno i tražimo samo od Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže uzvišeni Allah u suri An-Nisa وَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا I Allaha molite da vam da iz svoje dobrote, da vam da iz svoga obilja. Doista je on sveznajući, on sve dobro poznaje. Allahu poslanik alihi salatu oslam kaže da Allah dželavala svake noći spušta se na ovo dunjalučko nebo kada preostane zadnja trećina noći i kaže ima li nekoga da nešto od mene traži da mu to dam. Allahu ekber. Allah subhanahu wa ta'ala traži od nas da ga molimo, da tražimo od njega pa da nam onda pita ima li nekoga da traži nešto od mene da mu to dam. Također kaže Allahu poslanik alaihi salatu wasalam kod, u hadisu kod imama Tirmizije šeha Albani ga je ocijenio dobrim, kaže Allahu poslanik alaihi salatu wasalam Allah se srdi na onoga koji ne traži od njega. Zato tražimo od Allaha subhanahu wa ta'ala i neka nam on bude dovoljan u svemu. Priznajmo svoju ovisnost, priznajmo svoju potrebu za njim, Allahom subhanahu wa ta'ala, budimo ponizni prema njemu, Allahu subhanahu wa ta'ala, svoje ruke okrećimo samo njemu, Allahu subhanahu wa ta'ala, molimo ga da nas ne prepusti drugima, da nas ne prepusti nama samima nikoliko je treptaj oka. Ovim imenom, El-Vakil, obraćali su se Allahu subhanahu wa ta'ala najodabraniji ljudi, naprotiv najodabraniji poslanici i vjerovjesnici. Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, kada su se neprijatelji Islama okupili oko njega, iskupili protiv njega, obratio se Allahu subhanahu wa ta'ala ovim imenom Al-Wakil. Ibrahim alaihi salatu wa wasalam, kada je bačen u vatru koja se dugo vremena ložila za njega, obratio se Allahu subhanahu wa ta'ala, ovim imenom El Vakil, rekli su Hasbun Allah, wa nijem El Vakil. Dovoljan je nama Allah i divan je on vakil. Divan je on zaštitnik, divan je on onaj koji se brine o nama, ispunjava naše potrebe, štiti nas od svega svakog zla i daje nam ono što je korisno. Allah je vječno živi, nikada neće umrijeti. Allah je neopisivo snažan. Allah je sve moguć i njega niko ne može nadvladati. Allah je sve milostiv i on je najmilostiviji prema nama. Svi drugi umiru. Svi drugi bivaju savladani. Kod većine drugih na mjesto milosti došla je nemilost, nepravda, prezir, mržnja, zloba. Zašto da se okrećemo drugima od Allaha subhanahu wa ta'ala. Okrenimo se samo Allahu Jalla Vala i njega molimo i neka nam on bude dovoljan. Allah subhanahu wa ta'ala je el vakil, el kefil, zaštitnik, jamac, garant za našu obskrbu. Zato se smirimo, ne sekirajmo se mnogo za svoju obskrbu, već se oslonimo na Allaha subhanahu wa ta'ala i okrenimo se istinski Allahu subhanahu wa ta'ala, prije svega svoja srca, okrenimo Allahu subhanahu wa ta'ala, zatim i naša tijela, kao što prelije kaže Imam Ahmed Rahimehullahu Teala. Kaže, koga raduje da od Allaha dobije ono što traži od njega. A sve ono što nam treba nalazi se kod Allaha subhanahu wa ta'ala, rekli smo. Pa koga raduje da od Allaha dobije ono što on traži od Allaha, neka i on Allahu daje ono što Allah traži od njega. Allahu akbar koga raduje da od Allaha dobije ono što traži od Allaha, neka i on Allahu daje ono što Allah traži od njega. Allah traži od svih nas da se istinski okrenemo samo njemu, da ostavimo sve druge, da istinski obožavamo Allaha subhanahu wa ta'ala i svojim srcima i svojim udovima, svojim tijelima istinski se oslonimo na Allaha subhanahu wa ta'ala tako što ćemo upoznati našeg gospodara kroz njegova lijepa imena i uzvišena svojstva, tako što ćemo se upoznati s njegovom veličinom, njegovom svemoći, njegovo, njegovom milosti i drugim osobinama, tako što ćemo se upoznati da jedini on je dostojan naredbe, propisivanja, pa ćemo se upoznati šta nam je to Allah subhanahu wa ta'ala naredio, zabranio, šta nam je Allah subhanahu wa ta'ala propisao, koja dijela da činimo – pa istinski se osloniti na Allaha subhanahu wa ta'ala znači i posegnuti za dijelima koja je Allah subhanahu wa ta'ala propisao. Zatim, nakon toga, kada učinimo ta dijela, svoje stanje, svoju situaciju, prepustimo Allahu subhanahu wa ta'ala. Predamo se Allahu subhanahu wa ta'ala, iščekujemo ishod i zadovoljni smo Allahovom odredbom. Zadovoljni smo ishodom kojeg nam da Allah subhanahu wa ta'ala. Postupimo li ovako, onda se radujmo. Radujmo jer nas Allah subhanahu wa ta'ala voli, kao što je rekao Allah subhanahu wa ta'ala u suri Ali Imran, inna Allahe yuhibbul mutevakilin. Doista Allah subhanahu wa ta'ala voli one koji se istinski oslanjaju na njega. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam omogući da što je god moguće više upoznamo se s našim gospodarem Allahom subhanahu wa ta'ala kako bismo ga istinski voljeli i kako bismo žudili za susretom s njim Allahom subhanahu wa ta'ala kako bismo cijeli svoj život na dunjaluku proveli uspoznaje Allaha subhanahu wa ta'ala znajući za njega i kako bismo ako Bog da u vječnom ahiretu, vječnom džennetu uživali gledajući u plemenito lice našega gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala.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 نسألك وأنت الأسمى